nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārguma lādē. Sveicināti, darbie radiotājiem, arī Latvijas klausītāji! Šeit skan raidījums dzīves stāsti. Ar jums sarunājās Sīveta. Un pie manis e, šodien uz raidījumu ir atnākusi ticības māsa no citas konfesijas, Inese Baļķena. Sveicināti, Inese! Sveicināti! Man prieks tevi redzēt un dzirdēt, un uh, varbūt pastāsti, no kuras draudzes tu esi? Nu, e, šobrīd esmu no Jēzus baznīcas draudzes. Tas ir Rīgā? Jā, Rīgā. Un, un, un, bet, nu, jā, šobrīd tas ir tā. Tie, man, tie ir Lutāņu draugi, tā ir. Ja? Jā, tā ir Lutāņu. Un vispār no kuras puses pati tu nāc? Tu esi rīzniece vai nē? Nē, vispār es nāku no mazlaukiem. Uh, agrākos laikos bija kolhos rosme, tas ir Jālgavas rajons, nu, lauku meitene. Lauku meitene no, no Jālgavas puses? Jālgavas rajons Jālgavas tas ir, rajons. bet, nu, jā. Un tad eh, stava bērnība ir pagājusi faktiski no nu, līdz 9. klasē vai ilgāk, tu tur dzīvoji, mācījies. Eh, līdz 9. klasē eh, mācījos Virtsavā. Jā. Tad, kad beidzu, tad devos uz Jālgavu mācīties vidusskolu kopā ar profesiju kā šuvēju. Oh, tad tu esi faktiski mana amata māsa. Jā, tā varētu teikt. Nu, par to mums nebūs tik daudz laika plāpāt, bet varbūt parunāsim par to, kā norisinājās ticības dzīve jūsu bērnībā. Cenāk tā, ka eh, nu, tie bija padomu laiki. Kā, mm. kā, kā, kā praktizējās ticība jūsu ģimenē? À, ah, mums, eh, var teikt, eh, ģimenē ticību uzturēja mamma Jo jā. tētis man ir uh, neticīgs, nu, tit, nu, jā, neticīgs, varētu teikt. Mm -hmm. Bet māma mūs katru svētdienu veda uz dievkalpojumiem, tā ir vasaras svētku draudzene. Uh, un, uh, protams, arī vakaros uh, dziedājām, lasījām Bībeli, mhm. Mhm. mm -hmm. lūdzām. Mm -hmm. Jā, tādā veidā. Es tev aizmirsu pajautāt, cik liela ģimene jūs bijāt? Esat, uh... nu, mēs esam trīs māsas. Man ir vecākā māsa, Renāta, Dzintra, un es esmu pastarīts. Es jaunākā. Jā. Un kā ir tagad, vai esat vēl joprojām aktīvas, eh, nu, varētu, nu, ticība? kopā un draudzes eh, dzīvē? Uh, jā, protams, uh, Jēzus ir mūsu dzīvēs visur un visām māsām, bet uh, katra iet, uh, par cik mēs dzīvojam, katra savā vietā, tad ar, sanāk, kad es eju Jēzus baznīcas draudzē, un tad māsa iet, man liekas, valdlaučos mm -hmm. baznīcā tur, un otra māsa man ir Jelgavā, un tā kā. Bet kā tu atminies, teiksim, padomu laikā tā ticības dzīve, nebija kaut kādas sarežģījumi? Kā jūs vispār to, nu, izgājāt cauri tam? Nu, mēs, eh, kā, kā vasaras svētku draugs, eh, mēs lūdzām mājās, mēs pulcējāmies vairākas ģimenes kopā, mm -hmm. lūdzām dievu, dziedājām, slavējām. Nu, tas bija tā, bet tas nu, nebija tā pompoza, jo tur bija visi redzošie. Nu, nebija kā? tādas vietas, jā, kur pulcēties Nē. faktiski. Nē, tas mm -hmm. notika mājās, viensētās. Un... Bet kā ir tagad tur eh, laukos? Nu, es domāju, ka tieši tāpat tām nekas jau baigi nemainās. Nav tādas draudzes, tā, tādas nu, mājas. Nu, nē, speciāli mājas, nē. nē. Mm. Ko tu vēl darīji bērnībā? Nu, kaut kādas aizraušanās, sports, nu, zinu, hobijs, es... varbūt kaut kāda speciāla pienākuma bija? Nu, laukos jau ir daudz pienākumu. Tev ir um, daudz darba. Daudz darba. Visi bērni gaidīja vasarā. Es ne īpaši gaidīju, tāpēc, ka bija jārāvē vietas, kartupeļi un, <laughs> un visādi lauku darbi un, un sienas jāgrābj un jāved. Un tikai tad tev uz upi nopeldēties aizvadīs. Mm -hmm, kā, mm -hmm. Tas nav kā mūsdienās, ka bērni dabū gandrīz visu. Tev vajadzēja nopelnīt. Jā. Nu, skaisti. Nu, un tad tu aizbrauci uz Jēlgavu un kļuvu par modes mākslinieci. Vai tu arī turpināji strādāt, vai tu kaut ko citu darīji tālāk? Mm, es uh, mm, mācījos, uh, un paralēli dabūju darbu uh, eh, Loreālā, kur es biju konsultants sākumā, un tad es studēju. Un, uh, uh, strādāju. Tu studēji, tas nozīmē, ka pēc modes mākslinieces uh, profesijas tu izvēlējies par kaut ko studēt tur Jēlgavā vai tu uz Rīgā jau mm, biji pārcēlus? Nē, pārcēlos uz Rīgu un es mācījos uh, turībā jurisprudenci. Aha, interesanti. Un tu arī turpināji aktīvi doties uz baznīcu, draudzes dzīve, mm. ticība. Kā bija tādam jaunietim, jā? Ja? Nu, diezgan grūti, jo mm, nebija jau tik viegli pastāvēt, jo bija visādi kārdinājumi, jo tu bērnībā tika audzināts tāds, ka neko nedrīkst. Mm. Uz pasākumu mm, skolā ballīt nedrīkst iet. Tev... Jums tā kā māma diezgan stingri jā. ierobežoja. Jā? Mm, jā, nu nevarēja visu dabūt to, ko tu gribi, aiziet tur, kur tu gribi. Kā tu, kā tu tagad, kā pieaugusi sieviete, uzskati, ka tas ir pareizi? Cik stingram ir jābūt vecākam? Mm, grūti pateikt, jo mm, nu, ir tā, ka baigi spiest uh, kaut ko darīt, tas ir, nu, man liekas, nepareizi. Ir jābūt mm. pareizai pieejai un varbūt jāizskaidro, kāpēc to nedrīkst darīt vai kāpēc kaut kāds, nu, tad, tad piedāvā alternatīvu. Ja tu kaut ko mm -hmm. aizliedz, tad piedāvā kaut ko pretī vietā citu. Bet tāpat laikā jums draudzē bija varbūt arī ar, ar draugus jauniešiem, varbūt bija kaut kādi pasākumi. Vot, tur laikam ir tas, um, tas, um, tas atšķirīgais ar šo šobrīd, kur es eju ar jēzus draugu, jo te mm -hmm. ir mhm. visādam vecumam, visādām vajadzībām nodarbe kopā ar jēzu. Mm -hmm. uh, vasaras svētku draudzē tādas nebija. Mm -hmm. Un līdz ar to varbūt jaunietim ir grūtāk ticēt, ja tev nebija nu, tev nebija, piemēram, tu varēji uz koncertu aiziet nu, tikai uz parastu koncertu. Jā. Bet šobrīd jau taisa kristīgo koncertu, piemēram, tev Jā. ir bērnu dienas, tev ir jauniešu dienas, mm -hmm. nu, nometnes, nu, tik daudz. Aktīva draudze ļoti, ļoti, ja? ļoti. Un es sapratu, ka jūs arī diezgan spēcīgi studējat eh, bībeli, un to pat jūs darat arī ģimenē. Jā, ģimenē mums ir tradīcija, rituāls, nu, to var teikt kā grib, bet mums katru vakaru, desmitos vakarā, bērni zina, kad viss jāliek malā, ir uh, lūkšana, mm -hmm. dieva vārdu lasīšana, nu, tomēr tā. Lai... Bet par to sīkāk mēs parunāsim varbūt vēlāk. Tātad tu eh, studēji jurisprudenci un tad tu izveidoji ģimeni. Eh, kā tu satiki sev vīru, vai tas varbūt arī ir kaut kāds dieva pirks? Tu jūti, ka, teiksim, dievs parāda uz īsto cilvēku, vai kaut kā tā izvēle krita. Nu, izstāsti, kāds bija pie, piedzīvojums ar, ar, ar to, kā tu apprecējies? Nu, laikam ir tā, ka eh, tādu vīru, kā es biju savā <laughs> galvā iedomājusies, vizuālu, uh, pilnīgi pretstatā. Nesakritējā. <laughs> jā, es domāju, būs galīgi tumšiem matiem un tāds pavisam savādāks. Un ir pavisam savādāks, bet Jā. ļoti, viņš ir ļoti atšķirīgs mm -hmm. uh, vīrietis, un līdz ar to arī laikam tā arī iekaroja mani, protams, kā studiju laikos. Un var teikt, es biju studijās tikai tāpēc, ka satiktu savu vīru, jo jurisprudencē neesmu strādājis mm -hmm. nevienu dienu. Nu, tā tad tev tur bija jānokļūst, lai satiktu vīru. Jā. Nu, burvīgi. Nu, varbūt, tās, varbūt tās mēs eh, vēl varētu pieminēt par to, cik tad jums ir bērni kopā un cik vecs ir tagad jūsu bērni? Uh, mums ir divi dēli. Mm, vecākam ir 16 gadi un eh, mm, jaunākam 13 tāds pārējais, tāds pusauģa vecums. Mm, smags. <laughs> par, par ko mēs parunāsim vēlāk, kā savienot eh, bērnu audzināšanu eh, ticīgam cilvēkam. Un eh, cik ilgs ir laulības stāsts? Mm, 2005. gadā mēs esam laulājušies. Tad laikam sanāk 14, ne? Vairāk, kad? Nu jā sapratu, tātad 11 gadi. Nu, ko? Bet varbūt mēs varam noklausīties tevis izvēlētu pirmo dziesmu. Jā, ja. lai skan. you. atgriežamies studijā. Skan raidījums dzīves stāsti, ar jums sarunājās Iveta, un uh, mana viešņa šodien ir Inese no Jēzus draudzes. Jā. Jā. Ja? Un uh, mēs runājām par uh, Ineses bērnības posmu, jaunības posmu, kā viņa satika savu vīru. Un tagad mēs varbūt varētu parunāt par to, kā ikdienā ticīgam cilvēkam ir strādāt, varbūt ir kādas grūtības, un arī par to, kā izpaužas ģimenes dzīvē ticība. Nu, droši vien bērnu audzināšanā, varbūt arī kaut kādas krīzes, vai varbūt arī kādas stiprinājumi, kas to dod, ko jūs praktizējat un kas palīdz. Un tad varbūt Ines pastāsti, kā ir eh, nu, kolektīvā, vai varbūt tā darba atrašana pat ir kaut kāds no nu, ar dieva vadīts, vai tu jūti, uh, Dievu ikdienā, savā darba jautājumos, kārto Dievs? Mm, jā, kārto katro, katrā sīkumā. Pirmkārt jau, šo, kur es šobrīd strādāju, tas ir Siravā, saistībā ar kosmētiku. Esmu tirdzniecības pārstāvs, kas ietver sevi uh, vadītājs, uh, gan uh, apkopējs, nu visu, es, es daru visu, no A līdz Z, uh, pa kurzem zemgalu. Mhm. atbildīgais mm -hmm. esmu. Un eh, šo darbu es dabūju pirms deviņiem gadiem. Ļoti arī interesantā veidā es biju aizgājuši uz pārunām un pilnībā pilnībā bija pārliecināta, ka nu, mani paņems simt punktu. Mm -hmm. Jo pirms manis bija intervijā vīrietis, kas pēc manām domām izskatījās. Nu, Ne ļoti likās, nu viņš jau kosmētikā nedabūs darbu tiešām. Mm -hmm. nu, tas ir mans darbs. Un te Dievs tev lika aizdomāties, jo man atteica. Mm -hmm, mm -hmm. Un es braucu mājās, un es domāju, kā tā var būt. Viņš taču neizskatījās labāk par mani, kā varēja pieņemt viņu un ne mani. Un mm -hmm. tad pēc divām nedēļām man zvanīja un teica, ka jā, ka mani ņem darbā. Un tad es sapratu, ka uh, tu nedrīkst cilvēku eh, izskatu nekad uh, novērtēt tā, kā tu domā, jo Dievs mums katru ir radījis tādu, kādu mm. viņš ir mm. iedomājies, un viņam visi ir vienādi un smuki, mīļi, un tu nedrīkst vienkārši, nu, tā teikt un darīt. Jā, un arī varbūt tā lepnība nedaudz, ka, nu, mani jau paņems, jā. un jā, tomēr, jā, jā. zin kā, tāda pārliecība. Pilnīgi piekrītu. Bet tas bija laikam vajadzīgs, jo tā man tāda arī mācība, ka nu, tu nevari paaugstināties. Ja Dievs tev paaugstina, nu, tad paaugstina, bet pats Nu, nē, ne, mhm, nekad. Mm -hmm. Bet kā ir ar kolēģiem? Viņi zina, ka tu esi ticīgs cilvēks. Jā, nu, viņi... kādreiz nākas par to pārunāt, vai varbūt ir bijuši arī kādreiz, varbūt citos darbos, tu izjutis kaut kādu spiedienu, vai varbūt tieši otrādi kaut kādas priekšrocības? Mm, ir tā, ka mana darba specifika ir, ka mēs ar kolēģiem tiekamies reizi mēnesī, tās ir mūsu sapulces, mm -hmm. un es esmu tā kā modernā vārdā teikt freelanceris. Nu, es zinu, kas man ir jādara. Brīvā laika tāds. Tā nu, kā. tāpēc, kad manu darbu es daru, es braucu, es daru, un es ar kolēģiem nesatiekos. Es satiekos ar klientiem. Mm -hmm. Dien, dienā. Mm. Un tā mēs, es, nu, Siravas kolēģiem, mēs tiekamies reizi mēnesī, mūsu sapulcēs. Nu, tad, tad mēs ļoti daudz izrunājamies, bet uh, tas viss notiek par darbu. Mums, nu, un, ja ir darba pasākumi, tad visi zina, ka Dienas pirms 12. parasti aiziet projām. Uh, Mm. Nu, es nepalieku nekad līdz galam, es eju uz oficiālo daļu, un tad pārējā paliek kolēģiem. Jā, es atceros, ka tu kaut kad stāstīji tādu atgadījumu ar klienti, kurai atkal savukārt ļoti, tev, tu jūti pamudinājumu uzdāvināt, man liekas, kaut kādu grāmatu kas nav saistīta ar darbu. Jā. Bet tāpat laikā tu vienkārši saņēmi pēc tam tādu no nu, apliecinājumu, ka Dievs pamudina iekšā sirdī ielicis ar tādu aicinājumu, un ka tev ir jā. jāklausa kādam cilvēkam, nu, neskatoties uz uh, šīm darba attiecībām. Uh, to uh, šogad uh, uz Ziemassvētkiem es uh, savā baznīcā nopirku lozunga grāmatiņas, tādas mazas grāmatiņas, ka katrai dienai mm -hmm. ir mhm. dieva vārds. Mm -hmm. Un tad es jau biju domājis, tā, vienu es vedīšu uz Kuldīgu, tur man ir ļoti mīļa klienta, Anta. Fantastisks. Tātad cilvēks. klienti zina, ka tu esi ticīgs cilvēks. Jā, protams, jā. protams. Mm -hmm. uh, un otru es aizvedu savai draudzenes mammai, O, jo viņi ir arī pieklājīgā vecumā, un man gribas, lai viņi zinātu par Dievu, un, mm. un lai viņai ir tas atbalsts katrai dienai. Mm. Un no mm. viņas arī saņēmu lielu pateicību, ka, tiešām, ka tas viņai ļoti nodara. Bet kuldīgs klients vēl gāja tālāk. Viņai ar mazu grāmatiņu nepietika. Viņa man paprasīja 360 dienas, lai viņai arī atved. Jā. Un tas bija tāds wow! <laughs> kad, tā sēkla briest un būs augļi, un mm -hmm, tas mhm, ir mm -hmm. baigi labi. Tas laikam tāds, tāds mm. īsts sirds prieks par reizi, kad, eh, kad eh, caur tevi, caur tavu darbību faktiski no nu, Dievs pieskaras kādam. Jā, ļoti, ļoti patīkami. Tie Dieva darbi, tie jau ir tie, kas tev sirdī. Bet tu vari sildi. vēl eh, dalīties par kaut kādām tādām lietām, kas ir notikušas viennozīmīgi tikai tāpēc, ka tas ir Dieva plānā. Ļoti daudz. Pat, ne, pat nevis tieši saistīta ar darbu. Bet tas ir tik daudz, man ir, man ir, man ir nu, visu laiku jāslavē Dievs, jo bez Dieva es vispār nevaru. Man ir dzīves vīrs, man ir dzīves bērns, kuri gandrīz varēja nebūt ar manīm. Un, eh, tāpat arī ikdienas darbā. Mm -hmm. Ja man mhm. neiet, viss saka, viss dārgs, un es tirgoju arī ekskluzīvu kosmētiku, mm -hmm. tirgoju vispār ne pirmās uh, nepieciešamības produktus. Ja? Mm -hmm. Mm, un es parasti nu, Dievam. Tas nav viegli. Tas ne? nav viegli, un es Dievam saku, bet man, <laughs> Dievs, kā lai es varu kaut ko notirgot, nu, lūdzu, palīdz tu. Un kaut kā vienmēr viņš palīdz, un <laughs> tas iet uz priekšu, un kādam vienmēr kaut ko tomēr vajag. <laughs> Jā. Tas ir fantastiski. Pat bet, eh, Ines, sīkumos. bet ir bijušas kaut kādas krīzes, tā ka tu saproti, ka ai, nu es jau esmu nogurusi ticēt, un varbūt pat jāmaina draugs. Tev ir kādreiz nācies prāt, nu, ienācis prātā nu, tāda doma, ka, nu, nu, tāpat, nu, nu, nu, tāda krīze. Jā. Nu, vairāk par krīzi, es domāju, tas ir jaunības gadi. Tas ir, kad uh, gribējās ballēties mm -hmm. un, un, un um, varbūt kaut kā, nu, protams, varbūt alkoholu nogaršot mhm. gribējās. Mm -hmm. jā. Un viss tas, kas bija aizliegts, tas nu, kā kārdināja, mm -hmm. jā. Mhm. likās mhm. kaut kas wow. Šobrīd uh, wow, ir tas, ka tu nelieto, tu ej uz baznīcu un tu esi atšķirīgs. Mm -hmm. Tas ir nu, rīktīgi, kā jaunieši teikt, krūta. Tas jā. ir trendā, jā. Tas, tas ir trendā, ir <laughs> jā. Un tāpēc es tagad jūtos <laughs> nenormāli trendā. Varbūt tagad ir modē būt ticīgam. Savā veidā es domāju, ka tā arī ir moda, bet man tas ir dvēseles stāvoklis, mm. jo es mhm. vienkārši bez dieva vairs nevaru. Pastāsti ikdienā, kā tu praktizē, kas tev ir vajadzīgs, kas tev uztur? man vajadzīgs noteikti dieva vārds. Tā nu tad lasīt. No rīta, jā. Uh, mm. Uh, man ir vairākas WhatsApp grupiņas, kur nāk uh, stiprinājuma vārdi. Tas ir no draudzes, jā. kaut kāda mazā grupa. Jā, uh, ir māmiņu vai? grupa, tur nāk uh, arī lozungi. Man pašai ir uh, 306 dienas, ko vakarā ar bērniem lasu, tad ir vēl nāk uh, vēl viena otra grupiņa WhatsAppā nāk dienai, arī mm -hmm. katrai dienai mhm. mierinājums mm -hmm. un stiprinājums. Un, protams, vēl mašīnā man skan kristīgais rādio, un no rīta um, Ozolņa Kēviča balss var saprināt tā, ka tev rīts sākās dzestri, pamodies. Un, nu, viņa vārds ir tāds kā punkts. Jā, es savulaikās klausījos. Es mm, kaut vēl nebija rādījuma arī Latvijas, arī klausījos kristīgo rādio, un, protams, tie, tās balsis bija pazīstamas un, un, un ies, iespaidīgi, jāsaka, jā, un ietekmētas. Bet kristīgais rādio skan man uh, katru dienu, un man prieks, ka viņam zona ir visur. Es izbraucu visu kurzem, zemgali, visur. Parastajam rādio tur nav zonas. Jā. Kristīgajam rādio ir zona. Es ceru, visur. ka mūsu rādio arī būs zona visur. es ļoti ceru, es novēlu, lai visur būtu zona, jo, ta, jo citreiz, kad tu paliec, var teikt, ar mašīnu, un tas ir viens, un šis ir tas tavs glābiņš. Nu, jā. Nu, tas tavs stiprinājums, tas Tieši ir tā. ļoti svarīgi. Ko tu vēl darīji? Tātad jums ir Dieva vārds ar ģimeni arī vakarā. Jā. Un eh, tev personīgi vēl ir no rīta, un eh, tātad eh, dievkalpojums veidienās, jā? Ja? Jā. Vai vēl ir kaut kāda speciāla, nezinu, nu, mm. māmiņu Ir un mm, māmiņu, un, un... jā, ir māmiņas, es eh, šobrīd pievienojos tikai uh, māmiņu reizi mēnesī sajietam, mm -hmm. jo īstenībā man, mana darba dēļ man baigi nesanāk laika, jo es esmu izbraukumā katru dienu. Mm -hmm. nu, tas ir no rīta līdz 6, 7 noteikti, un tad ir mājās vēlu. Mm -hmm. Nu jā, nu klau, nu varbūt tās, eh, varbūt tās mēs varam pāriet pie tā, kad, eh, nu kā tavi bērni eh, attiecas pret ticību, kā viņi praktizē, kā tu viņus ievedi, jo tie tomēr ir zēni. Un, un, un varbūt viņiem ir kaut kāda pretestība tam, ja viss notiek tā gludi. O, nē, pretestība šobrīd ir diezgan pamatīga, jo ir tas tīņu vecums, mm -hmm. ka viņi paši visu zina, viņi paši visu māca. Es tāpat visu zinu. Dievs tāpat redz, kad es mājās es neko negrēkoju bez mazā. Es piesaucu, redzu dievu vārdu. Nē, nu, protams, tāpēc, kad mamma jau vakarā taču liekiet, lūgt dievu. Mm -hmm. ja? Viņš ir desmitos, nu, citreiz viņam kaut ko gribās eh, varbūt darīt citu, bet viņš ir māma, tu līdz desmit. Jā. Bet es saku, jā, iesim, pagodināsim Dievu pašu sevi, nu, lai, lai ir labi visiem un forši, bet nu, grūti jauniešiem teikšu, grūti, nu, mamma tāds vagars uz šito ir. Nu. Bet kā tev liekas, tas nesīs augļus kaut kad? Viņš Vai... jau nes augļus, jau. tāpēc, ka tie mhm. bērni tomēr atšķirās ar to, kad ir kaut kāda vispār pieklājība, cieņa vairāk pret apkārtējiem. Nu. Bet tu redzi atšķirību starp eh, kristīgu ģimeni un starp eh, nu, neticīgiem cilvēkiem. Mm, es baigi negribās pat teikt, ka neticīgi, jo mēs jau sirdī nevaram mēs cilvēkiem visi, <laughs> ielīst. Mm. Un bail no tā, ka uh, dievam nepatīk šāds formulējums, bet principā, nu, protams, jo, nu, es vismaz par saviem bērniem esmu pārliecināta, ka uh, viņi nedara to, kas dievam nepatīk. Mm -hmm, mm -hmm. Bet, nu, nav viegli. Stingra mamma. Jā. <laughs> jo man liekas, mūsdienās telefonā ir find friends, un viņi redzot, ka mamma <laughs> brauc mājās, tad mm. lietas sāk kustēties. <laughs> jā, nu, e, tas ir, e, tas ir interesanti. Jā, un e, varbūt tās pastāsti, ko dod draudzes dzīve, vai tas ir vajadzīgs, vai citreiz saka tā, ka, nu, man jau pietiek, es svētdienās aizēju. Kā tu domā, vai tas, nu, Mm. Nu, tas ir vajadzīgs cilvēkam, vai tas ar to pietiek vispār? Nepietiek. Nepietiek. nepietiek. Arī, arī um, tu viens esi lūdzējis, protams, Jā. bet tā draudze dod tev tas uh, svētais vakarēdienas, tas ir, nu, tas ir nepieciešams, lai tā nedēļa kaut vismaz dieva apsardzība tev ietu, lai tu izturētu visu to nedēļu, tu gāji to svētdienu. Tas Tas tāds tā kā svētki, tā kā mm. sevis piepildījums. Tu jau bez to vairs nevari, un tad, kad tev nesenāk kaut kad aiziet, citais ir nesenāk, jo nesenāk tiešām, bet citreiz, protams, ka vēlams arī tevi notur mājās, un tev kaut kāda mistiski, nu, negribēšu šodien, baigais mm. sniegs, jā, tīra mašīna, piemēram, nu, nebraukšu šodien. Mm -hmm. Un tad tā svētdiena, var teikt, ir visa aizgājusi pa pieskaru vienkārši. Mm -hmm. Nekas nevadās. Ne tu vari normāli pankūkus uztapt, ne tie bērni kaut kā vai savācās, mm -hmm. viss iet mm -hmm. no rokām ārā. Un ir tad, ar ko salīdzināt. Un tad vai? vienkārši, un tad tev pat vīrs, kurš man nenāk šobrīd uz baznīcu, tad man vīrs pat pasaka, O, tu nebiji šodien baznīcā? Es viņam saku, bet tu arī nebija. <laughs> tā kā es nebiju vienīgā, kura nebija. Viņš saka, bet tev bija jābūt. Tā tad es esmu ģimenes lūdzējs, vilcējs, kam Jā. bija jābūt baznīcā. Nu, tā bet viņš ir kādreiz nācis. Jā, gājis, ir nācis, bet, tomēr... bet šobrīd viņš laikam jūt, ka viņam nevajag. Mm -hmm. Bet mums ar manu bērnības draugu Marutu ir pilnīgi mm, tā kā vienādi. Viņai ar vīrs nenāk, viņai gan tāpēc, ka viņš ir ķīnietis. Mm -hmm. Nenāk, un mēs abas divas kā no bērnības ej, <laughs> ejam uz baznīcu. Oh, abas divas eh, lūdzējas un vilcis. Tas pa īstam no bērnības. Jā. Jā, bet īstenībā interesanti. Es tagad varētu teikt, ka bērnībā es viņu vairāk vilku jā. uz baznīcu un lūgt, un tagad ir tā kā viņa man šo baznīcu parādīja. Tas ir tas, kad notur, ja tie cilvēki ir ļoti būtiski, kas jā. tev blakus, jā. kas tevi pavilks, kur tu aizies un kur tu tiks, un tad brīžiem tu viņus pavēlc, ja, un tad sanāk, ka tu, nu, tad eh, tas, jo, eh, jā, noteikti, noteikti. Maruta man ir ļoti liels atbalsts eh, ticībā, jo es viņai vienmēr varu uzzvanīt, paprasīt, lai aizlūdz, mm. nu, stipri parunāt par jēzu, jo nav jau tā tik daudz ikdienā, nu, klientu vai kas, cilvēku, ar ko parunāt. Jā. Mm. Protams, man māsa ir Renāta, ar ko var parunāt, un māsas meita ļoti forša, kas arī runā mm. un, un tic un paļaujās uz Dievu, un, bet Māruti tā, kas mēs ejam vienā baznīcā, un tas jau Nu, tas mums tā kā tāds <laughs> ģimenes pasākums, jo man, es pat viņu nevarētu teikt draudzene, tas jau tuvāk nekā draudzene. Jā, tas ir interesanti, ka eh, Dievs satuvina vēl vairāk. Jā, vai? jā, jā, Dievs tiešām satuvina. Nu jā, tā nu kā nu, tā teiks, ka tev ir brāļu māsas. Nu, ko, Ines, nu, <laughs> varbūt mēs taisām otro muzikālo pauzi ar tevis izvēlēto dziesmu. Jā. Jā, lai skan, lai skan. Lord. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord. My sweet Lord. Hmm, my Lord. Oh, my Lord. I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Oh, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. I really wanna see you. I really wanna see you. I really wanna see you, Lord. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord. stāsti. Raidījums par nenovērtējamo, cilvēku piedzīvoto un pārdzīvoto. Atgriežamies studijā, skan raidījums dzīves stāsti. Ar jums sarunājās Iveta un mana viešņa ir Inese. Ines, mēs runājām par eh, ticību, par, eh, par ikdienas dzīvi, par darbu. Un eh, varbūt, mē, varbūt mēs varam parunāt par tādu jautājumu, kā mūsdienu cilvēkam var eh, pieklauvēt Dievs, ja? kā mēs varam viņiem atklāt to, kas ir baznīca. Kā tev liekas, vispār ir kaut kādi kanāli? Nu, pirmkārt, mēs katrs esam kanāls. Tas jau apliecina to, ka eh, nu, palēnām arī es sēju sēklu savos klientos, <laughs> kolēģos. Ja? Mm -hmm. mm, bet uh, Man tāds vairāk liekas ļoti pozitīvs tās baznīcu naktis, Jā. jo es pati ar savu māsmeitu un dēliem gāju uz to baznīcas nakti, un es sapratu, ka labi, mūsu baznīcā, jā, braši atveram durvis un ejam iekšā. Jā. Ha, tagad ejam pa vecrīgu, mm -hmm. un mm, Ernests vēlas, kā mēs iesim šeit iekšā, mm -hmm. adrīkstā iet, mm Uh, tad es saprotu, ka cilvēkiem bail pat fiziski atvērt tās durvis un ieiet baznīcā, jo liekas, ka būs nosodījums, ka nedrīkst tā iet, kurš kurš tur nedrīkst skatīties, mm -hmm. nedrīkst to, nedrīkst. Viss tā kā noliedz, noliedzošais. Bet īstenībā mēs iztaigājām visas gandrīz vecrīgas baznīcas. Mm -hmm. Bija tik kolosāli redzēt, kā iekšā skan ērģeles, dzied mhm. kori mm -hmm. un tu esi visur gaidīts. Mm -hmm. Tāpēc es domāju, ka tās uh, baznīcas naktis tiešām ir jauniešiem. arī rīko? Jā, jā. Jau no pa mm -hmm, dienu mm -hmm. tu mhm. vari pa dienu izstaigāt baznīcu, mm -hmm. uziet augšā, lejā, visu tev izved parādu, lai tu redzi vispār, nu, kas tādā baznīcā notiek. Tas nav Jā. tikai tu ieej pielūdz, nodziediet un ej mm -hmm. ārā. Viņai jau ir vairākas telpas, kāpnes augšā pie ērģelēm un visur. Ekskursija. Jā, principā ekskursija. Nu, un, eh, tad sanāk tā, ka jā, faktiski varbūt baznīcām jāver durvis ir vaļā un jāver biežāk, un varbūt mums ir jāaicina, un varbūt kaut kā. Nu jā, bet uh, droši vien ka atšķirās veids, kā uzrunāt jauniešus un, un, un pieaugušus cilvēkus, kam ir uh, citas problēmas. Jā, piemēram, man arī ļoti patīk. Es domāju, ka vairākās draudzēs šobrīd ir tādas vasaras nometnes. Mm -hmm. Es zinu, ka mūsu draudzē ir vasaras nometne. Es vēl nevienā neesmu gan bijusi, jo man mūžīgi kaut kas notiek tenīs datumos, Jā. bet man Māruta ir bijusi. Un viņa saka, pēc tās nedēļas, ko tu esi bijis tenī nometnē, mm -hmm. viņa saka, mhm. tu tā kā ar spēku pārniem lido vienkārši. Jā, jo uzpilda, tur tādas ikdienišķas lietas, kopā savijās ar dieva vārdu, un pie uguns, kura arī dzied dziesmas, mm -hmm. bet mhm. tās ir. Un, uh, Kristu, Jēzu mūsu slavējot, mm -hmm. un mhm. tas, tas arī kāds cits saka, ko tu mēs pie tā uguns, kur dziedāsim? Nu, taču piln, pilns, ko dziedāt, un ir tik Jā. daudz, un apdāvināt mums tie cilvēki. Taču baznīcā mums spēlē ģitāras, klavieres un vēl ko ne. Un tad lūdzu, tur tavs potenciāls izmantojās. Bet, eh, Klauvā, kā atnāk ticība cilvēkam? Kā tu domā, tev sanāk tā, ka tev bija ģimenē kā ielikts, ierādīts, kā, bet, eh, nu, manā pieredzē ir tā, ka cilvēki tomēr pievēršās ar kaut kādiem eh, notikumiem un ne jau tiem vieglākajiem atgriežas baznīcā. Nu, man, man jau ir no bērnības, tas ir mana mamma no bērnības ticēja, viņu mm -hmm. vadīja uz baznīcu. Tad uh, mani un es savus bērnus. Bet, uh, ja tu arī noklīsti kaut kur, mm -hmm. uh, tad tev Dievs pieved tuvāk, nu, nu slimība. Jā, nu, varētu būt. Jā, jā. piemēram, man, manam vīram bija smagļot, tas nebija slimība, bet gan no potītes uh, lūzuma bija tromba embolija. Viņš man gan arī nomira. Uh, līdz ar to mm, tas bija smagi. Manam bērnam vecākajam bija slikta diagnoze, un mm -hmm. šie abi vīrieši man ir izlūgti daudz lūkšanās, daudz. Tas eh, lika pastiprināti lūgties jā. laikam, jā. Tad eh, kā, kā, kā, kas lūdza? Kā jūs to, nu kā jūs sapratāt, ka ir jālūdz? Un ko jūs nu, vēl darījāt? Nu, Visa draudze? Vairākas draudzes, daudz draudzes lūdza. Uh, tas, nav, mm, tas nav aprakstāms, cik mm -hmm. Dievam ir mm, liels spēks. Protams, ja tu viņam tici, nu, tiešām ir jāatstāj kaut vai tik maz kā sinapju graudiņš. Ja tu kā tici, graudiņš, tad jā. viss piepildās. Viss piepildās. Un, un ja doktors saka, ka, nu, kā jums, piemēram, manam vecākam bērnam, bet jums trīs diagnozes visas bija, kā var būt tagad vesels? Nu, bet mm -hmm. tāpēc, ka vienkārši dievam ir savi plāni. Bet kā, kā jūs atklājāt, kā tas viss sākās? Un, un, un, nu, Edmunds kā? gāja bērngārzā pēdējā grupiņā, un kad vajadzēja iet uz skolu, un skolā ir vajadzīgs e, noteikti iziet acu ārsts, mm -hmm. primārais, un, un, un es vīram saku, nē, man nepatīk tas kakls, es gribu loru. Vīrs saka, nu, kam tev loru, viņam vajag atsārst. Nē, es pierakstījos uz vienības glātu. Tu jūti, ka vajag. Jā, jā. Mhm. un mēs aizbraucām. Un Tur bija divi doktori, un mēs bijām divi pacienti iekšā. Viņš paskatījās, pat ilgi nepaskatījās. Viņš saka, vai jūs varat ārā uzgaidīt? Mm. Es saku, jā, varu. Un tad eh, es sapratu, ka viņš pagaidīja, lai iziet pacients ārā. Viņš saka, vai jūs zināt, kas ir limfoma? Nu, man nav ne jausmas, mm -hmm, godīgi mm -hmm. sakot, mhm. es nezināju, kas tas ir. Un es sēžu, saku, nē, un vienīgais, ko es pajautu, vai tas ir ārstējams. Viņš saka, jā, bet es jūs negribu laist mājās, man jūs šobrīd jās, nu, jāpaliek jums slimnīcā. Mm -hmm. Un es zvanu savam vīram, un es viņam saku, uh, mūsu Redmonds grib paturēt slimnīcā. Es nezinu, es saku, kaut kāda limfoma. Mm -hmm. Un pēc mirkļa viņš laikam bija iegūlējis, un viņš saka, Ines, tu vispār zini, kas ir limfoma? Mm -hmm. Es nē, bet doktors teica, ir ārstējams. Viņš saka, tas ir līmfu vēzis. Mm -hmm. Un tad man vienkārši, es sev nokodu, man liekas, visas lūpas, un es domāju, ārpēc. Mm -hmm. Tas bija šoks, kā māte. Nenormāli liels šoks. Mm -hmm. Jo viens ir, ka tu slimo pats, Jā. bet ka tev ir bērns, un tas ir kaut kas um, vairāk, trakāk. Un, jā, un te atkal bija dieva brīnums, ka nav viss kārtībā. Un, un, un, un tas bija kā, nu, uzreiz, vai, vai Nē. kāds laiks bija šis tāds e, lūkšanu laiks, cik ilgi jūs lūdzāt, līdz e, nu, bērns e, nu, izdziedināts tika, vai, vai Lūk. analīze uzrādīja citu rezultātu? Kā, cik ilgi? Uh, pirmkārt, mums taisīja biopsijas, un uh, man sagadījās tā, ka uh, ah, es tikko biju sāku strādāt Sirovā, tas bija marts, Mm -hmm. Un man eh, kolēģei izrādās, es nezināju, ir eh, dēls eh, tieši mācījies par onkoloģiju, mm. viņš mhm. tieši strādāja slimnīcā. Un man mhm. zvana kolēģi, viņi saka, Inesē, tev viss ir labi. Es, es saku, nu nē, man bērns slimnīcā. Viņa saka, mm -hmm. tāpēc es domāju, jo man bija iedot viņas mašīnu. Viņa saka, mana mašīna, man dēls strādā. Es saku, zinks, ir ligita, man ir uh, bērnam tā kā aizdoms uz limfomu un visu cieņu viņas dēlam. Mm. Uh, uh, Romanis Zelps, kolosāls onkologs, bet viņš pirmais, kad bija uztaisījis biopsiju, viņš saka, nu, viņam pašam bija asaras acīs, un viņš nevarēja pateikt to, ko es sapratu, kad mm -hmm. nu, mhm. ir slikti. Mhm. Bet tad uzreiz bija risinājumi. Viņš saka, nesatraucies, tur atbrauksiet, uztaisīsim operāciju, tur tas un tas pēc tam. Un, un beigās bija tā, ka jā, kad uh, mūsu romāns uh, izoperēja Edmundu, mhm. un beigās viss ir pilnīgi nekādas sakas, viss ir labi. Un tas ir un... E, gada laikā vai ātrāk? Vai? Mm, ātrāk, pusgads. Un to visu laiku praktiski e, nemitīgas lūkšanas. Nemitīgas jā. mašīnā lūdza, man vīrs lūdza, mamma, māsas, nu visi apkārt draudzes, mm -hmm. mammas draudzes, kas ir ikšķilē, nezinu, Jelgavā, mm -hmm. do, nu visur, kur varēja, tur visur lūdza. Nu, tā kā mm -hmm. tas ir izlūgts no tas Dieva. Tas ir izlūgts, jā, un tu teici par vīru bija tieši ļoti līdzīgi, jā? Ļoti ļoti līdzīgi, jo man uh, vīrs neveiksmīgi nokrita, salauza potīti, un kā jau vīrs mm -hmm. stipros gados, 30, man liekas, viņam bija 4. Mm -hmm. Un viņš jau nu, domāja, nu kas tad, nu, lauzt potīti, tas mm -hmm. jau nav nekas. Un, un, un nu, iet, gan var, sadzīs, jā. jā, un var ar kruķiem viņam saka, jāguļ gultā, nē, nē, nē, viņš ies uz darbu, viņam tur taču darīšanas, darīšanas, mm -hmm. līdz mhm. kamēr Mm, līdz kamēr, jā, kamēr mājās viņš saka, es nevaru attelpoties. Es zinu, kā jaunam, spēcīgam vīrietim zvanīja doktoram kaut kādam, nu, jā. nu, preškam. Jā. Bet tā kā jau jūta, ka mm, tā kā nav labi, tad man liekas, ka tā, viņš bija pateicis kaut kā, oi, mm, mammas brālis mums, viņ, viņiem viens ģimenes ārsts. Viņš kaut kā pats nebija teicis ģimenes ārstam, ka viņam slikti, bet kaut kā caur radiem ģimenes ārsts un ģimenes ārsts var teikt mūdīgi sauciet ātrā palīdzību, un paldies Dievam, mm -hmm. ka mēs mhm. izsaucam. Jo jaunam cilvēkam ir grūti izsaukt, viņam liekas, ka tu visu vari pats. Jā, jā. Un tad, tad, jā, tad atkal sākās lūkšana atkal mājās, lūkšana, un es ar diviem <laughs> bērniem vienkārši domāju, nu, tāpēc arī bija pirmā dziesma, vienkārši ar domu tādu jau, ka no nu, ārpēc, nu, ko man tagad darīt vispār, jo viņš bija intensīvā terapijā, es, kad aizgāju, tad vispār viss ir jānoliek nost, uzģērbt Mm, ķitalīt un ej pie savu vīru, kurš guļ kails un mm -hmm. cedelīt bez mazā jaus pirksta. Nu, tas ir briesmīgi. Nu, tā kā nedēva cerības, jā? Ja? Mm -mm. Nu, arī tāds dieva brīnums. Jā. Slavu Dievu. Man visur ir dieva brīnums. Visu mūžu, visu dzīvi, ikdienā. Tas mm. ir, jo šodien braucot uz studiju, man arī es jau biju ieplānojis brūt laicīgi. Mm -hmm. Bet uh, bija liela avārija uz Vēncpilsnes šoseis, un man nācās uh, braukt apkārt. Uh, lai nokļūtu, bet es domāju, tāpēc es arī biju tev iepriekš uh, rakstījis, ka es būšu pussešos, bet es centīšos uz, uz, uz laiku pareizo būt. Bet, mm -hmm. nu, mhm. tā kā, tā kā, jā. Nu, skaisti, Inese. Varbūt tad nobeigumā mēs uh, varam palūkties uh, par klausītājiem, un arī par mūsu tuviniekiem, un lai stiprinātu ticību. Jā, nu, mana lūkšana būs laikam pirmais, par ko es gribu lūgt, lai uh, palīdz tiem cilvēkiem, kas šobrīd, uh, kad es braucu uz studiju, kuri cietuši avārijā, lai nebūtu letāli, lai visi būtu dzīvi un veseli, mm -hmm. jo dzelzs ir tikai dzelzs. Uh, pateicos Dievam par to, ka es esmu dzīva un vesela, jo man katru dienu ir jābrauc. Mm, kad mēs esam studijā, ka mēs esam kopā, varam būt, Jā, baudīt šo mirkli. Ierobežojumi ticībai, vai ne? Jā, kad ka mēs varam brīvi runāt to, ko mm. domājam, ka mēs esam kristieši, nebaidoties, ka mums kaut kas notiksies. Repas, jā, jā, jā, kā, kā mūsu vecākiem nācās lūgt, vai ne? Uh, milzīga pateicība, ka Dievs neatstāja, ka katru dienu ir ar mums, lai svētī visus klausītājus, kur klausās, un lai ielaiž Jēzu savā sirdī, jo mm. Jēzus miers. Tas ir pats augstākais. Un novēlu katram klausītājam, lai viņam būtu dieva miers sirdī. Mm, āmen. Āmen. Ines, es tev sirsnīgi pateicos, ka tu atnāci, ka tu dalījies ar savu dzīves stāstu. Es ceru, ka tā, klausītājs arī stiprina citu konfesiju pārstāvi. Un varbūt mēs tiksimies atkal. Jā, ja, noteikti. Lielas paldies! paldies un, tev. klausītāji, paldies, ka jūs klausāties, paldies, ka jūs ziedojat. Un uz tikšanos jau nākamajā mēnesī. Atā! Nedzirdēti! neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti. Tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē